Labā uh, eh, diena! Sveicināt, rādam arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un dienas katehēzi. Šajā reizē ķeramies jaunai tēmai klāt par baznīcu sociālo mācību un patiesībā par tās pamatiem un pamati ir cilvēka cieņa. Nu pat kā runājam par brīvību, bet arī ir jārunā un jāpieskaras tēmai uh, pavisam īsi šajā gadījumā šis dokuments šo tēmu aplau, aplūko, bet dod <clears throat> tādus pamatu virzienus, kā domāt uh, par šo tematiku. Un tā ir vienlīdzīgā cieņa cilvēku, visu cilvēku vienlīdzīgā cieņa. Manuprāt, atkal jau atkārtojos, bieži par to runāju un uz to uzsveru, <clears throat> bet tas ir par to, ka uh, tik ļoti elementāras lietas un tomēr ir uh, tik ārkārtīgi vajadzīgs, kad par tām tiek runāts, un tādēļ arī mēs, eh, lasot un pārdomājot pasnīt sociālās mācības kompendiju, eh, arī pārdomājam par šo tēmu. Un kas tad šeit tiek teikts? Dievs cilvēkus neskata pēc ārienes, jo visiem cilvēkiem ir viena un tā pati cieņa, tāpēc, ka tie visi ir radīti pēc viņa attēla un līdzības. Tā saka šis dokuments. <clears throat> Tātad Dievs neuzlūko cilvēku uh, pēc, kā šeit tiek teikts, atsautoties uz apustuļu darbiem un, un citiem svēto rakstu tekstiem pēc ārienes, bet uzlūko katra cieņu, ko viņš pats mums ir ikvienam devis un radot to mūs pēc sava attēla un līdzības. Un, protams, dažbrīd varbūt tās um, šie pēc attēlu un līdzības mēs varam pasmieties un, un pielietot šo uh, svēto rakstu uh, tekstu vai šo um, izteikumu varbūt tās nenopietnos kontekstos un tomēr, manuprāt, atkal ir jāatgriežas pie šī teksta, <clears throat> lai ieraudzītu, cik lielu cieņu viņš mums ir devis, veidojot mēs, mūs cilvēkus pēc savas līdzības. Uh, Un eh, jā, pat ja arī <clears throat> šobrīd un šodien mums diskusijas notiek eh, un ļoti karstas pat diskusijas notiek mm, eh, domājot par džende ideoloģijām un visu ap šo tematiku saistīto uh, sfēru, tad, man, manuprāt, mums kā kristiešiem ir uh, vēlreiz vērts ieklausīties šajā atziņā, ka Dievs mums visiem ir devis līdzvērtīgu cieņu, jo viņš mūs ir radījis ar šo cieņu pēc sava attēla un līdzības. <clears throat> un arī, manuprāt, tas ir tāds kā savu veidu aicinājums, tad arī uh, tiešām uh, nepazaudēt šo attēlu un līdzību, nepar, nepazaudēt uh, ar savu dzīvesveidu, ar saviem lēmumiem, ar kaut kādām lietām, kas ikvienam notiek dzīvē, bet vēl jo vairāk kā kristiešiem toša, tiešām uh, ļaut ar savu rīcību, ar otrā cilvēkā atmirdzēt šim attēlam un līdzībai. Pat ja arī šis otrs cilvēks varbūt tās kaut kādā brīdī um, pats izturas vai uzvedes tā, nu, kad uh, nekādā veidā neliecina par šo attēlu un līdzību, bet mūsu rīcībai pret šo otru cilvēku jābūt pilnīgi noteikti tādai, kas šo cieņu, uh, uh dieva doto cieņu tiešām arī izceļ, novērtē, uh, un atbilstoši arī rīkojas. Dieva dēla iemiesošanās dara redzamu šo visu cilvēku cieņas vienlīdzību. Tur nav ne jūde, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes, jo visi esat viens Kristu Jēzu. Atkal atsaucoties uz svētajiem rakstiem, šis baznīcas sociālās mācības uh, Eh, dokuments, eh, runājot par cilvēku vienlīdzīgo cieņu, izceļ, izceļ to, ka eh, pāri visām identitātēm mums vispirmām kārtām ir pati galvenā identitāte, un tā ir Dieva dotā identitāte un Dieva dotā cieņa. Mēs esam visi viens Kristu Jēzu. Mums ir šī dievišķā identitāte pāri, pāri visam lai kādas būtu valodas, nacionālās in, eh, intereses vai robežas, kas bieži vien mūs šķeļ un nodala, lai kāds būtu dzimums, eh, mēs visi esam viens. Lai kāda būtu rase un tā tālāk, mēs varam uzskaitīt, es domāju, eh, šajā gadījumā arī daudzas citas, ehm, daudzas citus aspektus, kas varbūt tās šodien mūsdienās arī ir nemazāk svarīgi bez šiem nacionālajiem vai uh, um, dzimumu um, nošķīrumiem, ar kuriem mēs, eh, par kuriem, <laughs> jāsaka tā, varbūt tās pat eh, karojam kaut kādos brīž, brīžos, vai ne? Piemēram, mēs te, tie paši sociālās uh, robežas, kas vai nošķīrumi, pēc kuriem mēs iedalām cilvēkus un tā tālāk. Bet kā redzam un dzirdam šeit, tas nav tas, kā Dievs mūs redz. Mūs visus viņš ir radījis un visus uz visiem viņš gribas teikt tā, skatās un priecājas par skaisti un labi paveikto darbu un arī <clears throat> novērtē šo savu darbu, dāvājot šo cieņu. Mūsu uzdevums ir nemazina, nemazināt šo eh, Dieva doto cieņu un, un tiešām ar savu dzīves veidu to tikai apliecināt un varbūt tās arī izkopt. Un turklāt ne tikai domājot par sevi, bet arī domājot par to, ka mana rīcība, tas, kā es skatīšos uz šo otru cilvēku, eh, citiem vārdiem, <clears throat> tādā retoriskā veidā jautājot, vai es šajā otrā cilvēkā redzu šo dievu attēlu un līdzību. Arī tais brīžos, kad šķiet cilvēks dara visu iespējamo, lai nekas tāds netiktu pamanīts, lai neko tādu nevarētu redzēt. Bet vai es, kā kristietis, par spīti uh, Eh, varbūt tās jebkam citam esmu spējīgs eh, eh, saskatīt, redzēt otrā cilvēkā šo milzīgo cieņu. Un, un manuprāt, gribas būt arī tik tiešām ar tādā veidā provokatīvam, arī lūkojoties uz cilvēkiem, kas nu mums varbūt tās kaut kādu personīgu vai nacionālu vai citu identitāšu dēļ uh, mazāk patīkami, mazāk simpātiski, bet jautājums, vai es arī uz šiem cilvēkiem varu paraudzīties un ieraudzīt šo dieva attēlu un, un līdzību, jo kā jau šis dokuments mm, un, un kā patiesībā <laughs> gribas teikt, kā svētie raksti uz to norāda. Cilvēks ik viens radīts pēc dieva attēla un līdzības, un turklāt pienākas šī cieņa viņam arī tajā gadījumā, pat ja šis cilvēks kā jau es mm, minēju, ar savu dzīvesveidu, ar savām izvēlēm, ar savu uzvedību, ar savu rīcību <clears throat> eh, kaut kādā veidā vismaz mūsu prāts šķiet eh, um, pats neapzinas šo milzīgo cieņu, kas viņam ir dota. Eh, protams, ka tā tas arī varētu notikt, un, un par to es pieļauju, ka mēs arī daudz runājam baznīcā un vispār kristīgajā vidē, uh, Eh, bet eh, lai arī to mēs nevienmēr uzreiz varam mainīt, tas, ko mēs varam darīt un mainīt, šajā gadījumā šķiet ir mūsu attieksme, vai es redzu šo otru cilvēku kā dieva attēlu un līdzību. Un ja atbildi ir jā, apsveicu, ļoti labi, eh, tā tik uz priekšu, gribas tā pateikt, bet ja atbildi ir nē, tad varbūt tās ir vērts aizdomāties, ko darīt, kā, kā es varu mainīt savu skatienu, lai tiešām ieraudzītu Dievu e, šajā otrajā cilvēkā. Un turklāt e, to uztvert arī kā, kā savu kristiešu tādu aicinājumu uh, ieraudzīt. Mēs, mēs bieži vien, <clears throat> manuprāt, bieži vien mēs pamanamies ātri notiesāt, uh, ātri izanalizēt, nokritizēt, nu viss vis cits, kas ir tik ļoti uh, klātesoši mūsu sabiedrībā un arī, diemžēl, ehm, vai nu, tā vienkārši ir, arī kristiešu eh, vidū eh, šī tiesājošā um, skatieni un, un eh, attieksme un uzvedība un, un šķelšanas tāda uh, attieksme, kas no vienas puses šķiet cilvēcīgi ļoti pamatojami, ja šis cilvēks, kuru, kas mums priekšā ir, ar ko mēs sastopamies – dzīvojam kopā vai darba attiecības ir un, un tā tālāk, ja viņš neatbilst tiem mūsu ideāliem, par kuriem mēs runājam, tad, kad sakam pēc Dieva attēlu un līdzības, bet tas nekādā ziņā mums neatļauj, mūs, mums nedod nu, atļauju mazināt šo cieņu, un manuprāt pat vēl vairāk iespējams, ka tā var būt arī spēcīga evanģelizācija, ja uh, par spīti tam, kad kaut kas nu, neatbilst tam, kā es eh, šo cilvēku redzu, eh, vai kā šis cilvēks uzvedas, kad par spīti tam es viņu uzlūkoju ar šo dieva aicinājumu, kā radītu pēc viņa, tas ir dieva attēlu un līdzības, un arī tad šo atbilstošo cieņu viņam nodrošinu, dodu, izturos ar šādu cieņu pat ja viņš pats eh, varbūt tās kādreiz neizturas ar šādu cieņu. Nu jā, <clears throat> manuprāt, tas ir izaicinošs eh, aicinājums vai uzstādījums, ko pats eh, Jēzus mums ir devis un ko baznīca arī atkārto šajā gadījumā un, un, un atkārto visdažādākajās situācijās. <clears throat> Uzreiz gan, manuprāt, arī ir vērts piebilst, ka uh, Tas nenozīmē, kad, eh, ka mums vajag izlikties, ka mēs neredzam kādas lietas, kad, kad, eh, kad mums viss jau ir labi un viss eh, vienalga, vai ne? Nē, tā arī nebūtu pareizā attieksme, bet, bet tomēr uzlūkot ar cieņu, kā Dieva attēlu un līdzību. Un, un tad, ja pamanu, kad vajag, un ja es apzinos, ka es varu – kaut ko darīt, tad es arī daru, lai varbūt tās palīdzētu šiem cilvēkiem mainīties, lai arī viņi varētu izdzīvot šo uh, dievišķo cieņu, ko ik viens ir pelnījis. Nu, tā varbūt tās varētu paskatīties uz to, bet pamat, pamat uzstādījums, pamat um, bāze, uz kuru mums vajadzētu būvēt, ir mūsu attieksmes, ir cilvēka cieņa. Vienlīdzīga cilvēka cieņa, nešķirojot, uh, kā atsaucoties uz Bībeli saka, vai tu esi jūts vai grieķis, vai tu esi latviets vai grievs, lietuviets vai igaunis, vai kādas citas nacionālās tautas, valodas, grupas piederīgais, vai tu esi vergs vai brīvais, vai tu esi um, vidušķiras uh, cilvēks, vai varbūt nabadzīgākas uh, šķiras cilvēks, vai elite, uh, mani, uh, vai tu esi vīrietis vai sievieti nešķirojot, nešķirojot šajā gadījumā, mūsu uzdevums nav šķirot, mūsu uzdevums raudzīties un caur savu raudzīšanos, skatīšanos uz šiem cilvēkiem ar savu attieksmi, varbūt tās pat palīdzēt līdz ar to arī piedzīvot šo vajadzīgo transformāciju mūsu sabiedrībā. Nevis vienkārši, lai nokritizētu, nokritizējot, bet tieši otrādi ieraugot šo potenciālu, kas katrā cilvēkā ir dots kā Dieva attēlā un līdzībā un ieraugot to un, un vairāk tieši uh, fokusējoties vai tā mm, izceļot šo uh, cieņu, kas mums ir dota ļaut ar šim, šim cilvēkiem, ļaut arī sabiedrībai varbūt tās piedzīvot šo e, transformāciju. Jebkura cilvēka spēja atmirdz kaut kas no Dieva godības, jebkura cilvēka spēja sejā atmiedas kaut kas no Dieva godības, tā saka šis dokuments. Turklāt tas ir pamatu pamats cilvēku radikālajai vienlīdzībai un brālībai neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, izcelsmes, kultūras un sabiedriskā stāvokļa. Tā eh, turpina šis dokuments un paskaidro, ka šī mm, pamatu pamats ir cilvēka radikālā vienlīdzība, kas ir neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, izcelsmes, kultūras, sabiedriskā stāvokļa, vai man pat gribas teikt, eh, jebkā eh, cita, bet pirmām kārtām cilvēka cieņa. Eh, un, un vai es šo cieņu pats izdzīvoju, un vai es šo cieņu dodu arī cilvēkam, ar, kurš nonāk manā dzīves ceļā. Tas ir tas jautājums nevis vai viņš ir pelnījis, nevis vai viņš to vai šito izdarījis vai neizdarījis, bet dāvā cieņu. Un pēc tam raizēties, lai Dievs pats um, tiesā. Varbūt es pat tāds tāju, bet es saku atkal, lai tas nav tā, ka mēs nepamanām lietas, ka mēs noignorējam lietas, ka mēs neiesaistāmies, lai kaut ko labotu, bet tiešām, lai izceltu šo uh, Mm, būtisko pamatu, uz kā mēs būvējam vispirmām kārtām. Tālūk, ejam mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai turpinātu šo sarunu par visu cilvēku vienlīdzīgo cieņu. piedāru es, tev piedāra mēs. Tev piedāra gan jūra, gan saule, gan svaigsnes, pilnīgi visu šīs pasaules, jo tu esi kungs, jo tu esi ķēniņš lai mana dvēsele atgriežas mierā pie tevis, lai notiek tavs prāts, tava valstība nāk. Pie tevis mans dēls, es jūtos kā tikko piedzimis bērns, tu esi svēts zemes un debesis notiek nu tavs prāts, tava valstība nāk. Lai viens zemes un debesis notiek nu tavs prāts, man neviens nav tik dārgs. Kā vienīgi tikai tavs mīļotājs dārgs, tava valstība nāk. ceļu, pa kuru ir. Tevis izgaismo atvērt. Cause even Christmas dance. Więc juntos cantico appear to me spies. No esses vats. Mas teve chativen man now vai snegar. Cavals deep and night. Lai ir zemes un um debesīs notiek tavs prāts, man neviens nav tik dārgs. Kā vienīgi tikai tavs mīļotājs dārgs. Jūs klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un dienas katehēzē runājam par baznīcu sociālo mācību un šodien īpaši par uh, vienlīdzīgu cilvēku cieņu. Uh, Eh, jau eh, pašā sākumā minēju, atsaucoties uz Bībeli, baznīca sociālā mācība uzsver, ka katrs cilvēks radīts pēc Dieva attēla un līdzības, un šī ir tā pamata identitāte, eh, no kuras izriet arī šī vienlīdzīgā cieņa, kas nevar tikt liekta nevienam cilvēkam. Um, un atkal atsaucoties uz bībeles fragmentiem tiek uzsvērts ne jūdam, ne grieķim, ne vergam, ne brīvajam, ne sievietei, ne vīrietim, bet eh, mūsdienās attīstot tālāk, es domāju, mēs varam arī aizdomāties un saprast, ka mēs esam aicināti izrādīt šo cieņu ik tiešām ik vienam cilvēkam neatkarīgi no uh, tām atšķirībām, ar kurām piedzīvojam, jo galu galā dieva radītas atšķirības, varbūt tās pat tā varam arī paskatīties uz šīm lietām. Tāpat tās tas attiec arī uz invaliditāti, invaliditāti, cilvēkiem ar invaliditāti. Šeit pat arī tiek teikts personas ar invaliditāti ir pilnībā cilvēki ar savām tiesībām un pienākumiem. Personas ar invaliditāti ir cilvēki ar visām tiesībām, tāpēc ir jāpalīdz tiem iesaistīties visos ģimenes un sabiedriskās dzīves aspektos un visos liemeņos, kas atbilst viņu iespējamām, iespējām. Jo tas būtu cilvēka necienīgi un noliektu visu mūsu kopīgo cilvēciskumu, ja sabiedriskajā dzīvē, un tai skaitā arī, piemēram, darba attiecībās tika pieņemtu tikai uh, tādi, kam nav uh, invaliditāte. Šāda rīcība būtu nopietna diskriminācijas forma, ko stipri un veseli cilvēki īstenot pret vājākiem un slimiem. Tā saka baznīca sociālās mācības kompendijas. Ļoti, manuprāt, arī nu, spēcīgi pasaka, ka invaliditāte nevar būt par uh, par pamatu, lai eh, diskriminētu, vai ne, uzsvarot ikvienam cilvēkam tiešām pienākas arī um, uh, šī, šī cieņa un iespējas, arī, arī šīs iespējas, jo caur šīm iespējām mēs arī nodrošinam uh, šo mm, savstarpējo uh, cieņu. Līdz ar to pievērst vērību, um, domāt, risināt un atrast veidus, kā iesaistīt ik vienu cilvēku un kā nodrošināt uh, ikvienam cilvēkam pēc viņu spējām un iespējām visu, kas ir vajadzīgs, lai tiešām varētu ar šo savu dieva doto cilvēcību cieņpilni izdzīvot. Un kā es jau sākumā arī teicu, manuprāt, viens ir cieņa, kuru, kurā tiek tā kā apliecināta ar cilvēka dzīvesveidu vai dzīvi, uh, ne, un, un kas vēl cits ir tas, ko mēs, tā kā otrs cilvēks uzlūkojot šo cilvēku, sev līdzās esošo, neatkarīgi no statusiem, rasēm, eh, dzimumiem, ehm, funkcionālām spējām un tā tālāk, eh, tomēr varētu apliecināt, raugoties, skatoties uz šo cilvēku ar šo cieņu, kādu Dievs ikvienam mums ir uh, ir Deivs, un man liekas, tas varētu būt pat ļoti, es gribu pateikt, dziedinoši. Jā, ir uzreiz arī jāapzinas, ka, nu, ir, un, un tas, man liekas, mūsu sabiedrībās kļūst aizvien grūtāk uh, saprotams, varbūt tās arī nošķirams, uh, nu, par to, kad uh, eh, kā un kurā vietā, nu, ir ļoti aktuāla diskusija par to, vai uh, vai ir profesijas, kur eh, dzimumam ir kāda loma, ne, un kurās tad sievietes vairāk varētu, un kurās vīrieši varētu, vai kurās nevarētu, ne, tas nav tikai par, eh, kā teikt, invaliditātes problemātiku, bet eh, arī šī plašāka diskusija, kas notiek, un tā tālāk, vai ne, un, un, un manuprāt, jā, nu, tas tāds ļoti sasāpējis jautājums, un, un problemātika, ko, ko gribas teikt, tā arī pasaules, vismaz rietumu pasaules sabiedrība cenšas risināt, un mēs arī kā baznīca esam nu, iesaistīt šajā uh, problemātikā un aicināt arī raudzīties un risināt šo problemātiku, un varbūt tās arī izceļot uh, to Dieva doto cieņu, kas mums katram dota un kas ietver arī to, ka mēs neesam pilnīgi vienādi aizvietojamas vienības vai skrūvīdes, kad mums ir katram, katram dota sava, teiksim tā, dāvana un katram savas spējas un iespējas, un arī tas ir daļa no, no tā, kas mūs padara tādus unikālus un kas ar to Eh, cieņu, eh, eh, nu, varbūt, teiksim tā, īpašāku padara, nevis mazina, nevis atņem, bet dāvā šo cieņu ikvienam neatkarīgi no, no kaut kādiem apstākļiem vai, vai situācijām. Nu jā, tā. <clears throat> Es domāju, tas, tas, tas ir lielā mērā skaidrs aspekts, varbūt tās uh, diskutējams uh, sabiedrībā, bet uh, uzstādījums, kad ik viens ir pelnījis cieņu, eh, nu, piedzimis un, un ir, mēs esam aicināti izrādīt šo cieņu. Tālūk. Ko vēl saka sociālās mācības kompendijas? Tikai cilvēku cieņas atzīšana var darīt iespējamu visu cilvēku kopīgo un personisko izaugsmi. Lai veicinātu šādu izaugsmi, uh, īpaši jāpalīdz vismazākajiem, patiešām nodrošinot vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm, garantējot objektīvu vienlīdzību likuma priekšā cilvēkiem ar atšķirīgu sabiedrisko stāvokli. <clears throat> Tādu, nu, tātad šī cilvēka cieņas atzīšana ir tas garants, kas mums tik ļoti uh, vajadzīgs un ko mēs, manuprāt, arī meklējam uh, šīs gan kopīgās, gan ar personiskās izaugsmes eh, nolūkos. Šī cieņa ir tas, kas var palīdzēt mums rast šīs iespējas, lai tiešām mēs varētu iet šo tādu izaugsmes eh, ceļu. Un turklāt gan kā kopiena, vai sabiedrība, vai valsts – vai pat, eh, teiksim, tā pasauli, bet tikpat lielā mērā arī individuāli, kā personības. Un lai varētu notikt šī uh, izaugsme, mums ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminējot vienlīdzīgas iespējas. Bet atkal, um, nu man, man neskādēļ gribas tomēr uh, teikt un uzsvērt, kad um, nu mēs esam radīti um, ar vienlīdzīgu cieņu, bet ne, ne, ne kā tādas mehānisks skrūvīts vienādi, vien, vienādojot mūs, vai ne, kad mums katram ir dažādība, nu tas pamat atšķirība, ko mēs tā uzreiz novērojam, ir vīrietis sievieti, vai ne, un, un kad, lai arī tas bieži vien tiek nostādīts kā uh, kā konfliktu pamats, kā diskriminācijas pamats, iemesls, tad tomēr šeit nē, šeit netiek uzsvērts, šeit tiek uzsvērts patiesībā, teiksim, tā, tā mm, cieņa, kura par spīti dažādībām pienākas līdzvērtīgi vienam cilvēkam, vīrietim vai sievietei, ne šajā gadījumā. Bet tas arī nepasaka, ka mums nevar būt atšķirības, ka mums nevar būt uh, dažādība. Un kad uh, Eh, šajā dažādībā mums jāizrāda šī cieņa, bet ka tā dažādība arī būs tā, kas varbūt tās kaut kādos apstākļos arī nosaka kaut kādas lietas, eh, kā notiek, kā rīkojamies, ko daram un kā daram un tā tālāk. Bet atkal nepārtraukti eh, jāpiesauc cieņu Eh, nemazinošā veidā. Bet eh, jā, tas, kas šeit tiek uzsvērts, šī ir cieņa, kas mums ir dota un mums ir jādara viss iespējamais, eh, lai šī vienlīdzība un šīs vienlīdzīgas iespējas arī tiktu nodrošinātas. Un, un atkal šeit uzsvērts vīrietis sievietes, bet, bet es domāju, jā, ka mēs varam to attiecināt arī uz jebkuru citu dažādību, ar kuru sabiedrībā un ar mūsu sabiedrībā aizvien uh, vairāk un vairāk mēs esam aicināti dzīvot. Jā. Arī attiecībās starp tautām un valstīm vienlīdzību, vienlīdzība un pari, eh, paritāte ir priekšnoteikums patiesam starptautiskās sabiedrības progresam. Tātad šī uh, savstarpējās attiecībās valstu līmenī uh, ir identiski jāraugās uz šo cieņu, kas var nodrošināt um, sabiedrības, starptautiskās, nu, e, es lietoju vārdu pasaules, e, pasaules tādu progresu, um, attīstību, izaugsmi, virzību. Manuprāt, atkal uh, tik ļoti elementāra lieta, tik vienkārša lieta, bet kuru, manuprāt, jāatkārto un jāatkārto un uh, jā, protams, ka man šeit, eh, es uzreiz domāju par karu Ukrainā, par karu Palestīnā, Izrēlā, eh, par tiem daudzajiem, daudzajiem konfliktiem, par ko mēs dzirdam, par dabas katastrofām, kas, kas notiek, par eh, vienkārši individuālām traģēdijām, kas notiek gan Latvijā, gan citviet pasaulē, un viss tas pārējais, bet Bet eh, jā, šeit uzsverot tieši šo eh, starptautiskās sabiedrības eh, progresu, izaugsmi, pilnveidošanos, kas var sākties un var balst, būt balstīta tikai savstarpējā cieņā. Cieņā, kura turklāt izriet nevis vienkārši no kaut kādas mūsu savstarpējās vienošanās, kas būs un kā būs labāk, bet balstīta tieši šajā atklāsmē, svētajos rakstos, ka, kur tiek teikts, mūsu radītājs Dievs ir tas, kurš jau ir ielicis mūsu uh, uh, radībā, mūsu, mūsu sirdī, mūsu prātā, ir šī, ir šī cieņa, un, un tā ir neatņemama, un, un, un tā mums ir kā tāds pamatā aicinājums, varbūt tās pat tā varētu teikt, izrādīt to. Uh, dzīvot eh, personīgi ar šo cieņu, bet arī izrādīt to citiem. Jāapzinās, ka cilvēku cieņu aizsargāt un veicināt varēs tikai kopīgi visa cilvēce. Ja atsevišķi individi un tautas būdami patiesi norūpējušies par visu cilvēku labumu saskaņoti rīkosies, var sasniegt īstu vispārēju brālību. Pretējā gadījumā Pastāvošās nopietnās atšķirības un nevienlīdzība visus darīs ar vien nabadzīgākus. Un atkal šeit eh, šī gudrība, kas, eh, kas eh, tiek pausta šajā tekstā, un, un varbūt atkārtošu, <clears throat> ka šī cieņa un cilvēku cieņa, kur mēs aizsargājam un kur mēs veicinam, varbūt kā pamatu pamats visu cilvēku uh, cieņai. Un turklāt tā varbūt ir par pamatu, par stūrakmeni, varbūt tāpat var teikt, kas var nodrošināt šo cilvēku labumu, cilvēka progresu, cilvēka attīstību arī ne tikai individuālā, bet arī tautu līmenī. Un tikai saskaņoti rīkojoties mēs varam veicināt arī šo savstarpējo cieņu, šo savstarpējo uh, kopienu, brālību, um, jā, un varbūt tās pat arī šo atšķirību um, novērtēšanu un to nepadarīšanu par ieroci vienam pret otru, bet atkal tikai balstoties savstarpējā cieņā. Un mēs nevaram īsti laikam cienīt viens otru, ja viss, ko mēs redzam otrā cilvēkā, ir, ir kādas otršķirīgās atšķirības, kas eh, varbūt tās cilvēcīgi mūs, eh, mums ir kā konfrontācijas un konfliktu pamatā, bet ja mēs nesaskatām šo cieņu, turklāt cieņu, kuru mums ir dota ar radīšanas faktu, eh, tā pateikt eh, to, ka Dievs mūs visus tādus ir veidojis. Un visbeidzot, Vīriešu dzimums un sieviešu dzimums nodala divus individus, kam ir vienlīdzīga cieņa, taču šī vienlīdzība nav sas, statiska, jo specifiski sievišķais atšķiras no specifiski vīrišķā, un šī atšķirība vienlīdzībā bagātina sabiedrības dzīves harmonija un ir tai neaizstājama. Tā runā šis dokuments, ja kad vīrišķais dzimums un sievišķais dzimums, lai arī nodalīti, tomēr pastāv šī vienlīdzīgā cieņa. Un taču šī vienlīdzība, vienlīdzība nav statiska, jo atšķirības, kuras ir gan vīrietim, vīriešiem un sievietiem, ir atšķirības, kas mūs bagātina. Un kad ir šī daudzveidība, šajā, šī ir tāda pamata, daudzveidības eh, pamats, ja tā varētu teikt pat, eh, ir, ir, ir, ir tas, kas mūs bagātina kam vajag mūs bagātināt. Ja vien mēs, man gribas teikt tā, ja vien mēs tiešām saskatām, saskatām un uzlūkojam otru dzimumu arī ar, ar cieņu, nevis, nevis kā rīku, kā, kā objektu, kā savu vēlmju, vajadzību apmierināšanu, bet kā ar, ar raugoties ar cieņu. Raugoties ne tikai uz to uz šo cilvēku vīriešu vai sieviešu lomām un funkcijām, bet gan ievērojot dziļāk, ielūkojoties dziļāk uz personu struktūru un nozīmi, tā, tā saka šeit, uz, tātad uz katru cilvēku. Vīrietis un sieviete vienas otru papildina ne tikai fiziskā un psiholoģiskā, bet arī ontoloģiskā ziņā – Tikai pateicoties vīrišķā un sievišķā divējādībai pilnībā īstenojas cilvēciskais. Tā šeit eh, tiek uzsvērts. Tātad kopā, tikai kopā mēs varam līdz galam pilnīgi piedzīvot un apzināties cilvēcību kā tādu. Apvienotā divējādība tā šajā dokumentā tiek teikts, ikvienai personai dod iespēju piedzīvot starp personiskās un savstarpējās attiecības kā dāvanu, apvienotā divējādība. Atkal, <clears throat> manuprāt, tas ir tiešām vērtīgi un svarīgi uzsvērt to, kad ir, šā, ir šī dažādība un, un ka tā ir bagātinoša, un ka tā var būt arī par pamatu attīstībai un progresam, visam tam, par ko mēs vēlamies, bet ka tas būs iespējams nevis e, karojot vienam pret otru, e, bet gluži otrādi, ieraugot otru ar cieņu un dāvājot šo cieņu un apzinoties, kad arī atpakaļ es saņemšu e, tādu pašu cieņu un, un savstarpējā sadarbībā arī augot un, un ejot šo attīstības ceļu. Nu tālūk. Tā runā baznīca par visu cilvēku savstarpējo cieņu. Ko jūs par to domājat? Gribas tā teikt rādījuma arī klausītājiem. Uh, šodien nevarējāt padalīties, bet uh, ikreiz, kad uh, esmu dzīvajā, uh, ēterā, tad droši varat zvanīt, lai padalotu, padalītos un varbūt tas arī iesniegt savus jautājumus, uh, bet šajā reizē gan uh, Eh, aicinu varbūt tās pārdomāt šo, šo nodaļu, eh, šo, šīs atziņas par cilvēka, visu cilvēku vai vienlīdzīgo cieņu, uzdot sev šos jautājumus un godīgi atbildēt, un tad arī meklēt risinājumus eh, tam, kā mēs varam veicināt šo, šo universālās cieņas ikvienam cilvēkam um, nodošanu, kā mēs varam veicināt šīs cieņas izplatīšanos un, un, un pieaugšanu, ja tāpat varētu teikt, un kā līdz ar to mēs varam būt par pamatu pozitīvām pārmaiņām mūsu sabiedrībās un pats galvenais attīstībai, progresam, izaugsmei. Bet ar to šoreiz es noslēgšu un tikšanos jau nākošajā dienas katehēzē. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!